Tech Up Podcast. NXS Podcast. I dobar dan, dobrodošli na NXS Web Radio Podcast u još jednu emisiju Tech Up. Kao i uvek sa nama je tu naš stručni konsultant Dušan, glavni odgovorni urednik Up Central bloga. Dušane, dobar dan. Dobar dan. I kako nam se bliži kraj godine, Tako kreću razne liste najboljih uređaja, najbolje tehnologije i tako dalje. Danas smo za vas eh, pripremili jednu epizodu gdje ćemo pričati o osam eh, pa možemo slobodno reći najboljih smartfonova 2015. godine. Pregledali smo nekoliko lista sa eminentnih sajtova koji se bave ovom tematikom i napravili smo našu listu eh, najboljih smartfonova definitivno. Znači svi znate da kada kupujete pametni telefon trebate da uh, imate na umu da je to definitivno jedan od najvažnijih uređaja jel, koji ćete koristiti i nešto što ćete najviše koristiti. Tako da definitivno trebate da odvojite vreme da biste ispitali tržište, naravno sve u zavisnosti i od e, financijske situacije, da biste kupili pravi telefon koji će odgovarati vašim potrebama. Da ne dužimo puno, krećemo odmah sa našom listom. Nisu sortirani nekim posebnim redosledom, ali mi smo na poziciju broj 8 stavili HTC M9 model. Dušane, reci nam malo više o HTC M9 modelu. Što se tiče e, samo HTC-a nastavak M7 i M8, tako reći, prošlogodišnjeg modela, generalno odličan telefon, u stvari zapravo i HTC-ov flagship, poprilično, odnosno najbolji telefon koji imaju ponudi i generalno jedan od e, zapravo najboljih telefona trenutno u svetu, tako reći, odnosno na tržištu. Metalno kućište iz jednog dela, baterija ne može da se izvedi naravno, ali je samo osjećaj u ruci, dakle praktično napunjen, kućište napravljeno od jednog komada metala. Specifikacije su standardne, odnosno odlične, on Snapdragon 810, quad-core procesor, odnosno ima 8 izgara, dakle, ali rade po 4, zavisno od toga kako je zauzeće. E, kamera je 20 megapiksela, dakle, takođe neki standard za, za današnjicu, bukvalno za ovu godinu display je Full HD, 5 inča, 3 GB rama, odlična baterija, generalno telefon poprilično napređenje u odnosu na M8 i telefon koji jednostavno vredi za uložen novac, odnosno jedan od boljih telefona. Dobro, to je što se tiče HTC-a M9. Prelazimo odmah i na poziciju broj 7, tu se našla Nokia Lumia 950. Dušane, da čujemo šta je to, šta to izdvaja praktično Nokia Lumia 950 i e, stavlja je na našu listu najboljih telefona. Pa u principu u ovom slučaju e, jedini telefon u ovoj listi koji je praktično koristi Windows operativni sistem, odnosno Windows 10. A, telefon je takođe dakle, ima specifikacije današnjeg flagship modela, isto Snapdragon procesor je duša 808, koji je nekih 15% slabiji, dakle, ali se i manje greje, odnosno baterija duže traje, 3 GB RAM-a, kamera 20 megapiksela, display 5,2 e, inča, dakle nešto veći kod HTC-a, generalno specifikacije takođe odlične i ovo je zapravo prvi telefon koji ima čak e, aktivno hlađenje, odnosno bukvalno ima naravno manju verziju dakle kulera bukvalno na, na procesoru, dakle nešto slično što se koristi recimo u kućištu računara za hlađenje procesora na primer. Tako da telefon sam po sebi prilično napredan, ima dakle dodatke dakle koji se mogu priključiti, dakle bukvalno se može pretvoriti i koristiti kao desktop računar, a dakle može se koristiti na, na standardnom monitoru poprilično inovativna sprava, e, takođe dakle nešto što e, vredi zapravo za za uložen novac. Telefon još uvek e, treba da izađe, odnosno očekuje se u decembru, tako da praktično nov docijet telefon dakle, na, no, na najnovijoj platformi, zašto se smatra da će biti bukvalno da kažem odlična stvar, pogotovo da kažem sada pri kraj godine. U redu. Mi smo se definitivno vodili kvalitetom uređaja, tako da cena definitivno može da varira, zato i ne pominjemo što se tiče same cena, da čisto da pojasnimo našim slušalcima, ali smo se trudili zaista da izdvojimo najbolje i najkvalitetnije uređaje koje možete trenutno kupiti za vaš novac, bilo kod nas, bilo u svetu. Tako da time smo se vodili. Prelazimo na poziciju broj 6, možda jedno najprijatnijih iznenađenja, bar što se tiče Androida, to je OnePlus 2 ili OnePlus 2, uređaj, nasljednik OnePlus One od prošle godine, tako da nam reci Dušane ukratko šta je to novo u ovom telefonu što su oni sad unapredili? Pa, zapravo telefon koji je bukvalno napravljen da cenovno bude dosta, to je osetno jeftiniji od telefona kojima može po specifikacijama da parira i čak da, da bude bolji firma, da kažem OnePlus One, odnosno ovaj drugi telefon koji su napravili, kao i prethodni, dakle, bukvalno je što se tiče specifikacije komponenti koje koristi u samom vrhu, kao i HTC One M9 Snapdragon 810, 5,5 inča display Full HD rezolucija, 4 GB rama, prvi telefon, da kažemo, ovaj listik koji ima tu količinu rama, odlična baterija, display, dakle takođe zaštita na displeju, svi ovi telefoni, dakle, pošto je standard praktično Gorilla Glass, E, i jedna od boljih e, stvari, to jest zavisno kako kome, e, jeste što koristi Xenogen verziju Androida, odnosno u pitanju je čist Android bez dodataka kao što na primjer koriste HTC, Samsung i ostali proizvođači, tako da se dobija maltene Nexus iskustvo sa telefonom koji je bukvalno nekih 30 ili 40% jeftiniji od telefona koji ima bukvalno u specifikacijama može da parira i to je zapravo ono što ga najviše izdvaja u odnosu na Android konkurenciju, ako se dobro razumeo. Znači šta sve nudi za manju cenu. Da, dakle, Dobro. praktično pokazatelj da telefon ne mora zapravo da košta koliko košta i ostali telefoni, ali u nekim slučajima se ime plaća. Jasno. I kad smo već kod imena, pozicija broj 5 je trenutno rezervisana za Galaxy S6, Samsung naravno, jedan od najpopularnijih brendova bar kod nas i bar što se tiče Androida. Po čemu se to Galaxy S6 izdvaja ove godine? Pa takođe popriličan napredak e, u odnosu na, na, na prošlogodišnji uh, e, S5 display je naravno veće rezolucije veličine ista, 5.1 inč, a kamera je poprilično dobra, odnosno kako se tako reći priča jedna od boljih koja se koristi u telefonima do sada i generalno godine poprilično brz telefon. Samsung je bukvalno napravio odličan sistem on chip, odnosno procesor u ovom slučaju koriste njihov Exynos koji oni sami prave i zapravo to je trenutno najbrži procesor koji se koristi u telefonima. Telefon je stvarno neverovatno brz, tako da generalno inače svi telefoni sa ove liste, pošto su naravno flagship modeli, dakle nemaju tih problema, ali ovo je zaista nivo iznad, a kamera je 16 megapiksela i da ima optičku stabilizaciju slike što je zapravo prvi put za Samsung za Galaxy liniju fantastična kamera takođe baterija je prosek dakle nešto na što se obično ljudi žale kada je u pitanju S6 mada opet to je naravno zavisi od toga kako će osoba koristiti telefon i da, prvi put da telefon nije pravljen od plastike, već bukvalno od e, metala i stakla. Tako da znači kvalitet izrade podignut na, da kažem, viši nivo. Da, bukvalno nekoliko lestvice iznad u odnosu na, u odnosu na, na, na, na Galaxy S5 i prijatno iznadženje generalno. Dobro. U redu, sada dolazimo do pozicije broj 4 i do generalno jednog modela koji je meni jako interesantan, koji se definitivno našao na ovoj listi, a to je LG G4 model. Pa što se toga tiče, e, takođe dakle solidan, solidan napredak u odnosu na G3 i naravno G2 dakle od, od pre prošle godine. e, display, veličina display i rezolucija su ostali isti. e, kamera je poboljšana, odnosno takođe dakle vode se polemike da je ovo jedna od najboljih e, kamera koje se koristi u, u telefonima, e, slično kao kod Samsunga 16 megapiksela. LG-ev je senzor, odnosno koristi senzor koji su sami proizveli, 3 GB rama, baterija ista kao kod G3, odnosno solidna je. Snapdragon 808 kao i kod e, Lumije koju smo spomenuli prethodno, a, takođe je odličan procesor koji se ne greje preterano, navodno su priče da LG radio u saradnji sa Qualcommom da optimizuju svoj softver za, za rad sa ovim procesorom, tako da su rezultati odlični, nema a, laga ili bagovanja u korišćenju, u korišćenju telefona, generalno telefon je poprilično brz, dakle sve u svemu odličan telefon, kamera kao što je već pomenuto, dakle ima zapravo i optičku stabilizaciju slike i laserski autofokus, tako da i fokusiranje je veoma brzo. A, telefon je sve u svemu odličan. Svakako LG napreduje iz godine u godinu i to je veoma primetno što se tiče modela. Definitivno da, to se bukvalno vidi iz godine u godinu. Odlično. Prelazimo na poziciju broj 3, modeli koji su izašli sad u septembru ove godine, a to su naravno iPhone 6s i iPhone 6s Plus, pa zbog čega su oni na našoj listi? E, Apple-ovi modeli naravno za sve vas koji možda ne znate. Pa što se toga tiče, generalno eh, iPhone je telefon koji kupuju osobe koje žele jednostavno da uređi radi. Dakle, on će raditi bukvalno posle 3-4 godine istog dana kao što je isto kao što je radio i prvog dana, dakle specifikacije su poboljšane u odnosu na, eh, na, prethodnu, na prethodnu verziju, odnosno na iPhone 6 prošle godine. Uh, kamera je dosta bolja, odnosno sa 8 megapiksela podignuta na 12 a, i takođe dakle odlična kamera s obzirom na ovu rezoluciju. Sada naravno iPhone može da snima i, i 4K video, to je bio limitirajući faktor od prethodne verzije, dakle. A, baterija je slabija za nijansu, ali s obzirom na, na, na softversku optimizaciju, dakle, trajanje baterije je zapravo isto, odnosno nije nema, nema problema dakle, u, u tom smislu. A, takođe količina rama je duplirana, odnosno dakle, sada se koristi 2 GB rama, tako da poprilično da povećan broj aplikacija koje mogu da rade a, u isto vreme. Telefon je i dalje naravno napravljen od aluminijuma, tim što je ove godine to kvalitetniji aluminijum, odnosno čvršći, tako da nema nikog... u svakom slučaju S serija je gotovo identični fizički, e, izgleda kao i prethodni model 6 i 6 Plus, samo što je unutra izmena na procesoru više rama i tako dalje, tako da to je... Neko unapređenje koje bi bilo onako ispod haube, dakle, ali koja znače zapravo. U redu, prelazimo dalje. Pozicija broj 2, možda i jedno najskorijih i najprijatnijih iznenađenja 2015. godine definitivno, a to je Sony Xperia Z5 ili za sve vas koji ne znate, bar se tako reklamira kao telefon Jamesa Bonda. Šta izdvaja ovaj telefon? Pa, zapravo sam telefon, dakle odnosno ne razlikuje se toliko u odnosu na, mislim Sony prati dalje svoju Xperia Z liniju, a, fizički telefoni su veoma slični. Ovog puta jedan od telefoni sami po sebi bukvalno od, od prvog Xperia Z telefona pre nekoliko godina i akcenat je na odličnim kamerama, ovog puta je to bukvalno, to jest sajtu koji testira kamere, navodno zaključak je da je ovo najbolja kamera koja ikad e, postavlja na mobilni telefon, uključujući i kameru iz e, Lumije 1020 od 41 megapiksel, dakle kamera u ovom u ovoj Xperia je 23 megapiksela, Dobro. Display je ist, iste veličine, dakle 5,2 inča, Full HD rezolucija, Snapdragon 810 takođe, dakle standard praktično u ovom segmentu, 3 GB rama, takođe sasvim dovoljno. Telefon je isto kao i Galaxy S6 napravljen sa od metala i stakla, tako da nema nikakve plastike, odličan je osjećaj u ruci. Android platforma naravno, očekuje se bukvalno uskoro i upgrade, odnosno nadogradnja na verziju 6, odnosno na poslednju verziju. Kamera, ono što je glavni akcent telefona jeste zapravo ta kamera za koju, se, za koju su veliko očekivanje, odnosno ti preliminarni testovi su fantastični, bukvalno da kažem telefon koji je od samog, od samog eh, kreiranja dakle, zamišljen da bude korišćen za, za praktično slikanje, odnosno za fotkanje. Mm -hmm. Interesantno i naravno za sve vas koji ne znate, reklama za najnoviji film Jamesa Bonda Spektra, tako da tu se nalazi, ne reklamira James Bond nego Moneypenny, ali to je to čisto kao jedna zanimljivost, s obzirom da u filmu, eh, prema bar koji informacijama koje se nam dobili ljudi koji su gledali, ne vidi se ni u jednoj sceni da James Bond nosi bilo koji telefon, tako da to je sad druga priča. I poslednji na našoj listi i ja mislim praktično najsvežiji modeli, a to su e, Nexus 6P i 5X. Dušane, zbog čega su ovi telefoni na našoj listi? Pa u principu razlog je taj što su to jednostavno Nexus telefoni, odnosno to su telefoni koje praktično razvio Google u uskoj saradnji sa, sa proizvođačima telefona. Jedan, pošto naravno postoje da kažem dva modela ove godine, Nexus 6P e, je neka vrsta, odnosno zapravo njihov premium, tako reći, telefon, odnosno takođe dakle flagship sa specifikacijama kao i kod prethodnih uređaja, dakle isto je Snapdragon 810 i display je 5.7 inča, kamera 12 megapiksela za koju takođe zapravo sugerišu da je jedna od boljih, što je poprilično zanimljivo. 3 GB ram baterija, baterija je odlična, odnosno najbolja zapravo kod ovih e, odnosno na spomenute telefone i proizvođač eh, je po prvi put zapravo za, za, za, za Google Nexus liniju Huawei, što je poprilično zanimljivo da su se odlučili dakle, da se njim rade telefon. Takođe, dakle, izrada odlična, metal, eh, metalno je telo uređaja, eh, osjećaj je odličan i naravno na, tu se nalazi i izvorni Android, odnosno bukvalno onako kako je Google zamislio operativni sistem update-ovi će izlaziti bukvalno prvog dana kada ih Google izbaci, odnosno odmah se dobija dogradnju na poslednju verziju. Ista je situacija kao i kod e, Nexus 5X, to je nešto slabija varijanta, kad se kaže slabija, to je bukvalno uslovno rečeno, telefon ima specifikacije kao LG G4, dakle jedva da za nijansu e, slabije takođe, dakle prednost kod ovog telefona je to što je Nexus uređen, odnosno dobija odmah e, istog momenta na dogradu na, na poslednju verziju Androida, a već kupljeni i dolaze sa najnovim Androidom sa verzijom 6, tako da a, generalno odlični telefoni, kamere su iste kod oba telefona, a, tako da kamera isto zapravo i kao i kod skupnog modela, display je 5.2 inča, odnosno kao i kod Xperia, na primer, Full HD rezolucije, Batiri odlično u oba uređaja, a generalno na prvo mesto su s razlogom dakle, odlični telefoni za one koji vole jednostavno slične situacije kao i kod Apple uređaja, dakle jednostavno da rade, dakle ovo je nešto što je jednostavno ako Google zamisli da, da ten Android izgleda, dakle bez raznih dodataka koji mogu da uspore i obagoju telefon, tako da nešto što će uvek raditi bez ikakvih problema. Dobro. Veoma impresivna lista, osam premium modela, osam odličnih modela, znači imamo tu i Windows i Apple, odnosno iOS i Android, tako da imamo za svakoga po nešto, šta god vi više preferirate naravno i mislim da smo uspeli bar donekle da vam olakšamo izbor ukoliko ste u potrazi za novim telefonom. Ja koliko znam bar većina tih telefona je dostupna u Srbiji, jer računajući Nokia koja još nije zašla, ali tako? Ja ne znam, e, Sony Ericsson Z5? E, da, mogu se nabaviti da, kod, kod provajdera. Dobro. Znači, većina telefona je dostupna tako da ukoliko razmišljate o promeni ili kupovini ili idu praznici pa možda nekome nešto da kupite, ovo su definitivno modeli na koje, sa kojima nećete pogrešiti. Dušane, kao i svaki put, hvala na i veoma istratnim informacijama. Pozdrav. I to bi bilo sve što smo pripremili u ovoj današnjoj emisiji Tech Up. Vi naravno ostanite sa nama do neke sledeće emisije. Kao i svaki put sa nama tu je bio i Potroško računari, naš sponsor, a vi ostanite u neke sledeće emisije sa nama. Ja vas pozdravljam, moje ime je Nenad. Ćao! Tech Up Podcast. NXS Podcast.